Հայաստանը կարևորում է ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Ռուսաստանը պետք է ավելի արդյունավետ աշխատի Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Հայրենասեր բարեգործական կազմակերպությունը Քաշաթաղի շրջանում կենսական նշանակության մի շարք ծրագրեր է իրականացրել։ Ստեփանակերտում կայացել է Կաղանդավանի բացման եւ գլխավոր տոնածառի լույսերի վարման արարողությունը։ Արցախի հարցում Իրանի հավասարակշռված քաղաքականությունը ապահովում է Հայաստանի թիկունքը մահմեդական աշխարհում։ Թուրք գործիչը գյուլենականներին մեղադրում է հայկական սփյուռքի հետ համագործակցելու մեջ։ Հենրիխ Մխիթարյանը տվել է ինտեր տեղափոխվելու համաձայնություն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հայաստանը խաղաղության եւ անվտանգության սպառողից վերածվել է մատակարարի։ Այս մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռովոս Գետեմյուլերի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը։ Հանդիպան ընթացքում նախարարի խոսքով անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային եւ միջազգային մի շարք հրատապ խնդիրների։ Ես ներկայացրեցի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկապուլը, Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերը հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Այս համատեքստում մենք կարևորում ենք ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը համանախագահ երկրների ջանքերին եւ մոտեցումներին, նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը։ Ռուսաստանը պետք է ավելի արդյունավետ աշխատի Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Այս մասին ասել է Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Գենադի Զյուգանովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը Կովկասում, Անդրկովկասում եւ Միջին Ասիայում մշակված քաղաքականություն ունի։ Նրա կարծիքով Ռուսաստանը պետք է ավելի արդյունավետ աշխատի Ղարաբաղյան հակամարտության ուղղությամբ, ձգտի խաղաղ խելամիտ լուծումներ փնտրել։ Ես վստահ եմ, որ դրանք կան։ Եկեք միասին փնտրենք խաղաղ ճանապարհներ։ Դրանում բոլորն են շահագրգռված, ասել է նա։ Ռուսական կուրատորների կողմից անզգուշություն է եղել Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցում։ Հաշվի չէին առնել Ադրբեջանի կողմից արվող հայտարարությունները Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու հնարավորության մասին։ Այս մասին ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինը։ Դա պետք է կանգնեցներ զենք վաճառողներին։ Այդպես լինում է։ Երկրի միգրատեսչությունը օրինակ արտաքին գործերի նախարարությունը զբաղվում է հիմնախնդրի կարգավորմամբ, իսկ այլ գերատեսչություններ փորձում են զբաղվել իրենց ապրանքի վաճառքով, ասել է նա։ Կոնստանտին Զատուլինը կարծում է, Ռուսաստանը արդեն եզրակացություններ արել է։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանի զենք վաճառելուց բացի Հայաստանին մատակարարվել նորագույն զինատեսակներ վարկով եւ շատ հարմար պայմաններով տարածաշրջանը բալանսավորելու համար, ասել է նա։ Արցախի հիմնախնդրի հարցում Իրանի հավասարակշիռ վերաբերմունքը ապահովում է Հայաստանի թիկունքը իսլամական պետությունների հետ հարաբերություններում։ Այս կարծիքին է Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Իրանը իր սահմանների երկայնքով մեկ ունի բազմաթիվ հակամարտություններ, բազմաթիվ կողմերի ներգրավմամբ։ Եվ եթե Արցախյան հիմնախնդիրը մեզ համար իր կարևորությամբ եւ անվտանգային նշանակությամբ առաջնային է, Իրանի պարագայում այն հերթական հակամարտություններից մեկն է։ Այդուհանդերձ Իրանի հավասարակշիռ հարաբերությունները օգնում են մեզ առաջ տանել մեր շահերը, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է բարբերաբար իրեն ձեռնտու հարթակներում այս հակամարտությանը տալ կրոնական ենթատեքստ, ասել է Վարդան Ոսկանյանը։ Նա նշել է, որ բոլորովին վերջերս Ստամբուլյան գագաթնաժողովում Ադրբեջանի նախագահը փորձել է Հայաստանը ներկայացնել իբրև մահմեդական պետությունների հետ ոչ բարեկամական հարաբերություններ ունեցող երկիր ինչը ըստ Իրանագետի զավեշտալի է։ Նոյեմբերին Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև ստորագրած համապարփակ եւ օնլայնված գործընկերության համաձայնագիրը շարունակում է ակտիվ քննարկումների առարկա մնալ հանրային տարբեր շրջանակներում։ Թեմայի շուրջ Յուլիա Վանյանը զրուցել է Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանի հետ։ Եվրոմիության հետ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումը բուրըն քննարկումների առիթ է դարձել հատկապես ռուսական տարբեր հարթակներում։ Այդ նյարդային հակազդեցության պատճառը թերևս Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ուղեցրում հայտնված Հայաստանի համար իդեմս Եվրամիության այլընտրանքային գործընկերոջ կարգավիճակն է։ Վահրամ Բալայանը համաձայնագրի ստորագրումը կարևորում է հենց այս տեսանկյունից մեր նման փոքր տարածքով եւ ազգաբնակչությամբ երկրների համար անչափ կարեւոր է այլընտրանքային տարբերակներ ունենան։ Այլընտրանք չունենալու պարագայում մենք կամա թե ակամա ստիպված ենք թելադրո կողմի ցանկությունները միշտ իրականություն դարձնել։ Իսկ այս պարագայում սա անչափ ակտուալ էր եւ անհրաժեշտ բան էր, որ պայմանագիրը ստորագրվեց Եվրոմիության հետ։ Արդյոք այդ փաստաթուղթը անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքներ է տալիս մեզ Սա անականաբար հավելյալ հնարավորություններ է ստեղծում ինչու միայն Հայաստանի Հանրապետության, այդ թվում նաև Արցախի Հանրապետության համար։ Առաջի հերթին խաղաղությունը պահպանել տարածաշրջանում։ Եթե դուք նկատել եք, հենց այդ պայմանագրի մեջ, այդ հաստատքի մեջ ներկայացված է, որ Արցախյան հիմնահարցը պետք է լուծվեն 3 հիմնական սկզբունքներով՝ ուժի չկիրառման, ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վրա։ Սա կարևոր հանգամանք է, չնայած Ադրբեջանը անդադձգտում է շեշտը դնել տարածքային ամբողջականության վրա, որ ցավոք մեր դիվանագիտության նաև թերի կողմերից մեկն եմ ես ամենանդեպս համարում տարածքային ամբողջականության մասին աշխարհին մենք առայսօր չենք կարողանում ճշմարտություն ներկայացնել մեր դիվանագիտությունն ու քաղաքական գործիչները կարծում են որ ժամանակն է ներ ծանրանալ այս ամենը որտեղ միջազգային հանրություն տեղյակ չէ փաստերի Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանում բացվել է հոգեբանական կենտրոն։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Այսուհետև Արցախի պետական համալսարանի մանկավարժության եւ սպորտի ֆակուլտետի մասնաշենքում կգործի հոգեբանական կենտրոն, որի բացումն իրականացել է Հայաստանի պետական մանկավարժական եւ Արցախի պետական համալսարանների, ինչպես նաեւ Երևանում գործող ապագա հոգեբանական կենտրոնի համագործակցությամբ։ Կենտրոնի բացման արարողությանը ներկային կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը, դասախոսներ, հոկեբաններ, ուսանողներ։ Իր խոսքում նախարար Նարինե Աղաբալյանը նշել է, որ մասնավորապես Արցախում կիրառական հոկեբանությունը դեռևս կայացման փուլում է, եւ հոկեբանական կենտրոն ունենալը կնպաստի ոչ միայն մասնագետների հմտությունների կատարելագործմանը, այլ նաեւ հոկեբանների գիտ ելիքների կիրառական նշանակության բարձրացմանը։ Կիրառական հոգեբանությունը մեր հանրապետությունում կայացման փուլում է եւ այն, որ հենց այս փուլում Արցախի մայրբուհում ստեղծվում է նման բազային կենտրոն, հուսադրում է, որ մասնագետների պատրաստումը կբարձրացվի որակական նոր աստիճանի։ Իսկ հոգեբան մասնագետների պահանջարկն այսօր Արցախում ակնհայտ է։ Այդպիսի մասնագետների կարիք ունենք դպրոցներում կապված ներառական կրթության հետ եւ ոչ միայն։ Նման մասնագետների կարիք ունենք պաշտպանության բանակում, հասարակության կայուն բոլոր շերտերում եւ ընդհանրապես այսօր աշխարհում դինամիկ եւ անկայուն փոփոխություններով պայմանավորված ակնհայտորեն ավելացել են հոգեբանական խնդիրները եւ հոգեկան առողջության ռիսկերը։ Հուսով ենք, որ այս հոգեբանական կենտրոնը մասնագետների պատրաստմանը զուգահեռ կնպաստի նաեւ այդ խնդիրների լուծմանը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը կարևորել է հոգեբանների դերն ու գործունեությունը պատերազմող երկրում։ Պատերազմող երկրի եւ ժողովուրդ եւ պատերազմող բանակը միանշանակ հոգեբանների կարիք ունի։ Մենք այս առումով ունենք խնդիրներ, մասնագետների կարիք ունենք, կամալերի բանակը պրակտիկ ուսումնական կենտրոններ է պլանավորում բացել մեր վարժարաններում, մեր հրաձգարաններում։ Ապագա հոգեբանական կենտրոնի տնորեն Արմեն Բեջանյանը նշել է, որ ինչպես Երևանյան իրենց կենտրոնում, այնպես էլ Արցախում արկա է հոգեբանների այն ներուժը, որն ունակ է իր գիտելիքները ներդնելով նպաստել ոլորտի կայացմանը։ Ընդհանրապես 4 ամսվա մեջ մենք ունեցանք կենտրոն, մենք ունեցանք կառույց, մենք ունեցանք մասնագետներ, ովքեր որ կարող են անել այն, ինչը մենք անում էինք ավարտելուց հետո երկար ժամանակ անց։ Այսօր մենք ունենք 6 հոգի վերապատրաստված եւ ունենք նաեւ ինչու՞ չէ Արցախում բավականին լավ մասնագետներ, ովքեր ունենան հնարավորություն հենց այստեղ ներդնեն իրենց գործունեությունը։ Ելույթներին հաջորդել է հոգեբանական կենտրոնի բացման արարողությունը, որի խորհրդանշական կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը տրվել է Արմեն Բեջանյանին եւ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների, շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Յարամիշյանին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Միացյալ Նահանգներում գործող հայրենասեր բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը Քաշաթաղի շրջանում իրականացրել է կենսական նշանակության մի շարք ծրագրեր – Գազམ་ակերպության համահիմնադիր Ստեփան Սարգսյանն ասել է, որ ընթացիկ տարում հիմքից կառուցել են Մուշի եւ Ալաշկերտի դպրոցները, Իշխանաձոր համայնքում մարզադաշտ եւ խաղահրապարակ, իսկ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի հետ համատեղ հակի դպրոցը։ Նրա խոսքով գազམ་ակերպությունը Քաշաթաղի շրջանում կառուցել է նաև երկու ապաստարան, որոնցից մեկը շրջանի քաղաքացիական պաշտպանության կառավարման կետն է։ Ստեփան Սարգսյանը նշել է, որ վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել նաև Բերձորի գրադարանում եւ թանգարանում։ Խոսելով ընթացիկ ծրագրերի մասին նա նշել է, որ ներկայումս կազմակերպության շնորհիվ Հոչանց գյուղում վերանորոգվում է հրդեհի արդյունքում այրված բնակարան, իսկ 2018 թվականի գարնանը մեկնարկելու են Մոշաթաղի դպրոցի եւ Բերձորի մարզադպրոցի վերանորոգման շինարարական աշխատանքները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Տորոնտոյի տեղական մարմնի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ Ասկերանի շրջանի Ուղտասար գյուղում կառուցվում է դպրոցական նոր շենք։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արցախի գրասենյակի ղեկավար Վալերի Ղազարյանն ասել է, որ գյուղի նախկին դպրոցը իրենից ներկայացնում է 4 սենյականոց բնակարան, որի կողքին տեղադրված է 2 մետաղյա տնակ որպես դասասենյակներ։ Խնդրի լուսմանը ձեռնամուխ է եղել Հայաստան համահայկական հիմնադրամը եւ 2017 թվականի մարտին մեկնարկած շինարարական աշխատանքները գտնվում են ակտիվ փուլում։ Դպրոցը նախատեսված է շուրջ 80 աշակերտի համար եւ իրենից ներկայացնում է մի հարկանի շինություն, ասել է Վալերի Ղազարյանը ավելացնելով, որ այն նախատեսված է շահագործման հանձնել 2018 թվականի օգոստոսին։ Ծրագրով նախատեսված է կառուցել մարզահրապարակ, կացեատուն, ջրի պահեստ, հովանոց, ինչպես նաև կբարեկարգվի շենքի մերձակա տարածքը։ Արցախի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 12-րդ դասարաններում դեկտեմբերի 25-ից 28-ը անցկացվելու են պետական ավարտական քննություններ։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Մետաքսե Հակոբյանն ասել է, որ 12-րդ դասարանի սովորողը դեկտեմբեր ամսին հանձնում է միայն այն առարկաների պետական ավարտական քննություններ, որոնք իր ցանկությամբ չի ուսումնասիրելու երկրորդ կիսամյակում։ Երեք Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում վառվեցին հանրապետության գլխավոր տոնածառի լույսերը, ազդարարելով նոր տարվա գալուստը։ Հրապարակը լեփլեցուն էր մանուկներով ու նրանց ծնողներով։ Տոնախմբությանը ներկա էր նաև մեր աշխատակցուհի Վարսիկ Հարությունյանը իր բալիկներով։ Այս տարվա գլխավոր տոնածառի լույսերի բացման արարողությունը փոքրինչ տարբերվում էր նախորդ տարիներից։ Առաջին անգամ Հանրապետության հրապարակում տեղադրված ամանորյա զարդարանքներով զուգված կաղանդատնակներում վճարքի էին հանվել ձեռագործ աշխատանքներ, հուշանվերներ։ Տոնական մեկնարկը տվեցին Ստեփանակերտի մշակույթի քաղաքային տան սաները։ Մշակույթի տան տնորեն Ռաֆայել Ավանեսովի հավաստմամբ այս տարվա միջոցառումն ընդգրկում է բավականին նորություններ, այդ թվում լույսերի նոր հրավառություն, կերպարների թարմացում։ Տարվա միջոցառումը լրիվության նոր է, դուք տեսնում եք լույսերի շարունակ։ Ինչ անակնկալներ են լինելու այս տարի։ Անակնկալները ամեն տարի մենք ավելացում ենք երեխաներին։ Անցյալ տարի օրինակ 200 երեխա եղել, անակնկալը այսօր 500 երեխայի մասնակցում։ Ինչքան կարող երեխաներին ընդգրկենք նոր տարվա միջոցառումների մեջ, այնքան այս պատմությունը, այս կասկան ավելի հեքիաթային կլինի։ Ժաննա Տատիկը հրապարակեր եկել Թորնիկի հետ։ Ինչ եք սպասում, այդ տոնատարի լույսերը կբացվեն, ինչ եք սպասում ամենից լավն սպաց ու մեր երեխաների, մեր թորնիկների համար, որ ուրախ կյանքն ուրանցըտ է։ Մկել ուրանցըտ է ուրախանանք։ Կաղանդավանի բացման պատիվը տրվեց Կաղանդ պապիին, ահա նա հրապարակում է և ազդարարում է նոր տարվա գալուստը։ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Սիրիայի Արաբական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մուհամմադ Ահմադ Հաջ Իբրահիմի խոսքով ինքը տեղյակ չէ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունից, ըստ որի հայերը չեն կարող լինել մուսուլմանների բարեկամները։ Նա նշել է, որ իր համոզմամբ հայերը պատմական հարաբերություններ ունեն արաբների եւ մուսուլմանների հետ։ Ես կարող եմ խոսել Սիրիայի անունից Հայերը կազմում են Սիրիայի հասարակության անկախտելի մասը, եւ նրանք միմյանցից վերցրել են սովորույթները, ավանդույթները։ Հայերը, որոնք գտնվում են արաբական 11 երկրներում, միշտ եղել եւ մնում են համատեղ ապրելու համերաշխության վառ օրինակ։ Նրանք միշտ եղել են դրական տար այն հասարակություններում, որտեղ ապրել են, եւ ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը իրականությանը չի համապատասխանում, ասել է նա. Հիշեցնենք, որ Երուսաղեմի շուրջ եղած իրադարձությունների ֆոնին Ստամբուլում տեղի ունեցած իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտահերտ գագաթնաժողովին Ադրբեջանի առաջնորդը իր ելույթի մեծ մասը նվիրել է Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային, Երուսաղեմի հարցով հավաքված մահմեդական առաջնորդներին հիշեցնելով, որ Հայաստանը օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղն ու հարակից 5 շրջանները եւ որ Հայաստանը չի կատարում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը։ Ադրբեջանի ղեկավարը նաև նշել է, որ հայերը չեն կարող լինել մահմեդականների բարեկամները։ Ադրբեջանից վերջերս հերացած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը իր բլոգում պատմել է, որ ադրբեջանական բանտերում արգելված է ցանկացած կրոնական գրականություն, բացի մահմեդականից։ Բաքվի քննչական մեկուսարանում, որտեղ ինձ խոզարկեցին ընդունելության ժամանակ, բանտի աշխատակիցները ցուցադրաբար գետնին նետեցին երկու գիրքնել, ասելով թե Ալլահից բացի այլ աստված չկա։ Ինձնից անկախ հիշեցի Ադոլֆ Ալոիզովիչի իշխանության գալուց հետո նացիստների կողմից գրքեր այրելը։ Գրել է նա։ Մարզասերների համար Անգլիական Manchester United-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Միխիթարյանը ցանկանում է տեղափոխվել իտալական Ինտեր, որը հետաքրքրված է նրա ծառայություններով։ Միլանյան ակումբը Հայաստանի հավաքականի ավակի գործակալ Մինո Ռայոլայի հետ քննարկում է տրանսֆերի հարցը։ Մխիթարյանը արդեն տվել է այս ձմռանը Ինտեր տեղափոխվելու համաձայնություն։ Հայ ֆուտբոլիստի ծառայություններով հետաքրքրված է նաև թուրքական Բեշիկտաշն ու նրա նախորդ ակումբ Դորտմունդի Բորուսիան։ Հունահռոմեական ոչի ըմբիշ աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանը դարձել է Ֆրանսիայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Գերմանական եւ իրանական առաջնություններում ոսկե մեդալ նվաճելուց հետո դարձավ մեդալակիր Ֆրանսիայի առաջնությունում նվաճելով բրոնզե մեդալ։ Իր Facebook-ի էջում գրել է Ջուլֆալակյանը. Աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոնը հաղթել է իր բոլոր գոտեմարտերում։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։